вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у увогуле імя году кожны можа прыдумаць сам. Іншая рэч, калі такое імя абвяшчаецца для шырокай публікі, для народу і дзяржавы, гэта лішні раз яднае ўсіх вакол свае нацыянальныя спадчыны. Да прыкладу, у Польшчы 2004 абвешчаны годам Вітальда Гамбровіча, а ў рассеі годам Михала Глінкі. Дарэчы, у беларускай энцыкляпедыі глінка называецца не расійскім, а проста кампазітарам Тут акцэнт зроблены на беларускім паходжанні музыкі. Паходзіў са старажытнага шляхецкага роду герба Часка. Ягоны продак Віктарын Уладзіслаў, які валодаў маёнткам у смаленскім ваяводстве, у 1650-е гады перайшоў у расейскае падданства і стаў заснавальнікам расейскай галіны роду паводле пісьменнікаў владимира орлова і гісторыка геннадзя сагановича на лета споўніцца 975 гадоў ад нараджэння самага славутага полацкага князя усяслава чарадзея Таямніца ахутвае ўжо ягоны прыход на свет. Як занатавана ў летапісе, маці нарадзіла ўся слава от волхвування. Гэта значыць пры ўдзеле паганскіх чарадзеяў. На галаве немаўля мела загадкавае язвіну, што вешчуны наказалі маці завязаць, каб сын насіў яго да смерці. Можа гэта была нейкая язва, а мо вялікі радзімы знак, якім пазначае сваіх абраннікаў неба. Класычны юбілейны крок у 25 гадоў дазваляе кожнаму наступнаму пакаленню шырэй звяртацца да асобаў і падзеяў гісторыі, даючы ім новую сваю ацэнку і выказваючы сваё новае бачанне іх на лета споўніцца 600 гадоў з моманту ўваходжання смаленскага княства ў вялікае княства літоўскае. Такім чынам крывіцкі горад Смаленск меў у сваёй гісторыі даволі працяглы беларускі перыяд. А яшчэ на пачатку мінулага стагоддзя беларускія навукоўцы залічвалі смаленшчыну ў беларускія этнаграфічныя межы. 475 гадоў споўніцца з моманту выдання першага статуту вялікага княства літоўскага на старабеларускай мове 375 гадоў таму пачнецца жыццё семёна полацкага беларускага асветніка заснавальніка расійскай прафесійнай паэзіі На лета споўніцца 350 гадоў ад пачатку самай страшнай у гісторыі Беларусі вайны, калі войскі расійскага цара Алексея Михайловича разам з казачымі палкамі рушылі на землі нашых продкаў. У выніку 12гадовай вайны насельніцтва Беларусі зменшылася на палову, загінуў кожны другі. Як бачым, юбілей здабыткаў перамежваюцца юбілеямі стратаў. Такі самы парадак захоўваўся і ў мінулым двадцатым стагоддзі. 75 гадоў таму пачалася палітыка масавай калектывізацыі, якая пазбавіла беларускую вёску найлепшых працаўнікоў. У выніку так званага раскулачвання з Беларусі былі высланыя сотні тысяч жыхароў. Засталіся найбяднейшыя і найменш схільныя да работы а 25 гадоў таму з'явілася беларуская майстроўня першая ў пасляваеннай беларусі арганізаванае адраджэнскае аб'яднанне праз майстроўню прайшлі дзясяткі людзей якія ў большасці сваёй сталі пасля прафесійнымі дзеячамі культуры або палітыкі вы слухаеце радыё свабода у юбілейныя даты новага 2004 году мы разглядаем у перадачы вострая брама. Мы не можам перадвызначыць будучыню, але можам прынамсі даць ёй імя героя. Ужо 1 студзеня 2004 году споўніцца 75 гадоў акадэміі навук беларусі па сутнасці гэта было фармальнае перайменаванне інстытуту беларускай культуры які паўстаў у 1922 -м. Аднак калі інбелкульт існаваў у часе нядоўгай савецкай беларусізацыі і быў яе флагманам, дык акадэмія навук ад пачатку свайго існавання і да сённяшняга дня ставілася да беларушчыны бюракратычна. 12 студзеня споўніцца 75 гадоў з метру бугаёву прызнанаму аўтарытэту ў беларускім літаратуразнаўстве на сёння аднаму з галоўных прадстаўнікоў акадэмічнай плыні ў літаратурнай крытыцы ужо шмат гадоў студэнты вывучаюць беларускую літаратуру па кнігах прафесара бугаёва наступны юбілей якраз той што мог бы даць імя ўсяму году 25 студзеня споўніцца 200 гадоў ад нараджэння Антона Адынца. Афіцыйная дэфініцыя польскі паэт. Характэрны загаловак у нядаўняй газеце выборчай. Паэт, а не дзік. Маецца на ўвазе не дзікі кабан, якіх у нас называюць адзінцамі Вось што піша тая газетная нататка. Антон Эдвард Адынец гэта паэт, мемуарыст, сябра таварыства філарэтаў і прыяцель Мецкевіча. Вучыўся ў віленскім універсітэце. Тады напісаў песню філарэтаў, сёння вядомую лепей, чым ён сам. Быў зняволены царскімі ўладамі, пазней жыў у вільні і варшаве. З Мецкевічым падарожнічаў па Еўропе. У вільні рэдагаваў урадавы віленскі кур'ер як паэт і драматург не атрымаў прызнання. Лічыцца, аднак, найцікавейшым польскім мемуарыстам. Такім чынам папулярная польская газета тлумачыць паспалітаму паляку, хто такі Антон Адынец. Для паспалітага беларуса гэтая постаць з 19 стагоддзя цікавая тым, што колькі не пішы пра яго, а матэрыялу столькі, што пісаць можна не адну кнігу, усё напісанае будзе пра тагачасную Беларусь. Верагодна, Антона Дынец не быў вялікім паэтам, хоць ягоны віленскі прыяцель Павал Кукальнік і называў яго нестарам айчыннай паэзіі не засталося ад адынца і радкоў па-беларуску. Хоць Арцём Вярыгадарэўскі згадвае, што менавіта адынец намаўляў яго пісаць па-беларуску. Трэба ўявіць сабе атмасферу першай паловы 19 стагоддзя. Тады дзеці спалянізаваныя шляхты, што вучыліся ў віленскім універсітэце, мелі ў душы адну праблему як спалучыць сваю любоў да радзімы, што гаворыць па-беларуску з уласнымі літаратурнымі амбіцыямі, якія паспяхова рэалізаваць можна толькі па-польску ці па-расейску. Пішучы па-беларуску яны будуць маргіналамі ў свеце літаратуры, а пішучы па-польску маргіналамі сярод уласнага народу. Урэшце яны вырашылі пісаць па-польску, але пра свой уласны край і народ. Так зрабілі Мецкевіч, Чачот, адынец ды падаюся астатнія. Будучыня расставіла іх у іерархію, хто геній, а хто так сабе. Праўда, нельга сказаць, што такім чынам яны пазбавіліся сваёй душэўнай дылемы. І вось сыракомля ўсё ж такі не недый напіша верш па-беларуску а Чачот урэшце аддасць перавагу занатоўванню беларускіх народных песень. А адынец параіць вярыгу дарэўскаму замяніць прадмоўку да паэмы з польскай на беларускую. Такія ваганні будуць сцягнуцца аж да пачатку наступнага два стагоддзя, калі цэлая пляяда новых літаратараў створыць асобную беларускую пляцоўку, на якой беларускамоўны аўтар не будзе пачувацца літаратурным маргіналам. Што да адынца, дык ягоны 200 юбілей мог бы стаць у Беларусі прыгожай падзеяй. Калі б выйшлі па-беларуску ягоныя мемуары, ды з'явілася кніга пра яго самога. апошні студзеньскі юбілей прыпадае на апошні дзень месяца 31, калі споўніцца 75 гадоў гісторыку і грамадскаму дзеячу Анатолю Грыцкевічу. Яшчэ адзін 75гадовы юбілей. 4 лютага дзень нараджэння лявона баразных як сказана ў кроніцы дэмакратычная пазіцыя беларусі баразна трагічна загінуў у 1972 годзе абставіны ягонага забойства дагэтуль не высветленая але многае паказвае на дачыненне да яго КГБ. Лявон Баразна, мастак, мастацтвазнаўца, адзін з нефармальных лідараў адраджэнскага руху Беларусі. У рознай ступені пад ягоным уплывам выхоўваліся такія дзеячы нацыянальнай культуры і палітыкі, як Зянон Пазняк, Алесь Марачкін, Яўген Кулік, Юры Хадыкады шмат іншых. Непасрэдна перад забойствам баразна рыхтаваў акцыі пратэсту беларускай інтэлігенцыі супраць разбурэння нямігі гістарычнага раёну Менску. Канец цытаты. Паведамляецца, што пахаваны баразна на радзіме ў талачыне. таксама ў лютым 15 споўніцца 100 гадоў ларысе александроўскай калі б параўноўваць гэтую постаць з папярэдняй дык атрымаем тут два дыаметральна адрозныя варыянты рэалізацыі таленту баразна быў шчырым нон-канфармістам і панад усім ставіў сваю любоў да бацькаўшчыны а Ларыса Пампеўна, верагодна, панад бацькаўшчынай ставіла добрыя дачыненні з уладамі. Яе трыумф прыпаў на гады сталінскага тэрору. Менавіта ёй выпала стаць увасабленнем шчаслівай савецкай беларусі, якая не зважае на масавыя рэпрэсіі, прыватныя чалавечыя трагедыі і татальную русіфікацыю. Яна спявала дэлегатам 16га з'езду КПБ, чарвякову, які праз тыдзень скончыць жыццё самагубствам, галадзеду, які таксама выкінецца з вакна будынку НКВД, шарангоовичу, якога расстраляюць, як і большую частку дэлегатаў таго з'езду. Яна спявала ім: « бывайце здаровы. Гэта была прэм'ера песні. У сакавіку першага споўніцца 75 гадоў з дня нараджэння паэткі еўдакі і лось. 14 сакавіка ў свеце будуць адзначацца 125 угодкі бацькі сучаснай фізікі Альберта Эйнштейна. А 25 сакавіка у дзень волі споўніцца 50 гадоў у Владзіміру Кур'яну, кампазітару, які напісаў музыку да славутых спектакляў купалаўскага тэатру тутэйшыя і ідылія. У красавіку два стогадовыя юбілей ізноў дзве процілеглыя постаці беларускай культуры. 6 красавіка нарадзіўся паэт Мікола Хведаровіч, які 18 гадоў жыцця правёў у сталінскіх лягерах. А 25 красавіка прыйшоў на свет Васіль Барысенко, які з 37 -го году, акурат калі пасадзілі Хведаровіча і амаль усё сваё жыццё ўзначальваў інстытут літаратуры акадэміі навук БСР. Пры барысенку сотні беларускіх літаратараў былі расстраляныя і высланыя ў Сібір. Расстрэлу і ссылцы кожны раз папярэднічала кампанія шальмавання чалавека ў прэсе. Тут галоўнымі шальмавальнікамі выступалі літаратуразнаўцы, якія падводзілі базу пад кляймо ворага народу, што ставіла НКВД. У часе перабудовы журналіст Александр Лукашук надрукаваў артыкул пра барысенкавы подзвігі ў сталінскія часы. На абарону свайго былога патрона усталі літаратуразнаўцы з акадэміі навук. Ушчалася дыскусія, якая цягнулася шмат гадоў. Я спытаўся ў Александра Лукашука, чым яна скончылася, ці, прынамсі, які пакінула след. У 1997 годзе я раптам заўважыў, што ўдзельнічаю ў палеміцы пра Васіля Барысенку ўжо 10 гадоў. Калі самім героем усё стало ясна на самым пачатку, калі былі апублікаваныя ягоныя расстрэльныя рэцэнзіі, Дык чым далей тым меней зразумелымі рабіліся для мяне ягоныя сучасныя абаронцы. Літаратуразнаўцы, доктары навук, якія ўяўляліся элітай нацыянальнай інтэлігенцыі бянтэжыла як абарона ката гэтак і абарона менавіта імі здавалася яны як ніхто іншы ведалі пра расстраляную літаратуру ім яна мусіла балець як нікому яны не аспрэчвалі факты яны іх не прымалі кроў з-пад крытычнага пяра барысенкі давно высохла і ўспрымалася ягонымі вучнямі як пабляклыя чарнілы Вынікам палемікі, наколькі я ведаю, стала тое, што не выйшла перавыданне твораў барысенкі, не з'явілася мемарыяльная дошка. Мая апошняя публікацыя пра барысенку з'явілася гадоў сем таму, але мая збянтэжнасць ад абаронцаў не прасвятлілася з таго часу. Не памянялася з таго часу і самая бадай важная выснова. Насамрэч спрэчка ішла пра добрую памяць. Важная аказалася рэч, добрая памяць. травень 2004 году адзначыцца трыма юбілеямі, кожны з якіх мог бы даць імя ўсяму году. 6 споўніцца 100 гадоў паўлюку трусу, аднаму з любімых беларускіх паэтаў, які памёр 25гадовым і пахаваны на вайсковых могілках у Менску. 11 траўня таксама 100 гадоў будзе каталонскаму мастаку Сальвадору далі а 24 ізноў стогадовы юбілей адама русака які напісаў 300 песень у тым ліку і згаданую бывайце здаровы якую выконвала александроўская цікава што пясняр калгаснае шчасця ды партызанскай рамантыкі русак меў зусім не калгасную і не партызанскую адукацыю ён скончыў ленінградскую кансерваторыю па клясе скрыпкі і валторны 20 траўня 350 гадоў таму войскі алексея михайловича перайшлі мяжу вялікага княства літоўскага пачалася тая самая страшная ў беларускай гісторыі вайна пра якую мы гаварылі на пачатку Далей ледзьве не кожны дзень звесткі пра спаленыя гарады, разбураныя замкі і цэлыя паселішчы забітых людзей. 1 чэрвеня споўніцца 200 гадоў ад нараджэння згаданага ўжо сёння Михала Глінкі, а 27 адзначыць свае 50-тыя народзіны паэт Павал Марціновіч. Ушануйма таго, хто ідзе напярэймы глухім навалам, не губляючы анідзе веры ў гулкі акорд фіналу але тройчы ўшаной ма тых, хто ступаў на сваю дарогу з непахіснасцю праваты без надзеі на перамогу. 9 ліпеня адзначыць 50-е годкі скульптарка Святлана Гарбунова, найбольш вядомая праца, якой помнік Сымону буднаму ў нясвіжы. Ейны юбілей папярэднічае стагоддзю адразу двух літаратараў нобелеўскіх лаўрэатаў. 12 ліпеня нарадзіўся чыліец Пабла Неруда, а 14 амерыканец Ісак Башавіс Зінгер, які прыйшоў на свет на вуліцы Крухмальнай у Варшаве. 15 ліпеня споўніцца 100 гадоў з дня смерці расійскага пісьменніка Антона Чехава, а 21 75 гадоў беларускаму літаратуразнаўцу акадэміку Віктору Каваленку. У жніўні юбілеі адразу трох палітыкаў шостого 100 гадоў цімоху гарбунову які працяглы час быў старшынём верхоўнага савету бсср сёмага 125 гадоў сня нараджэння пётры крэчаўскага старшыні рады беларускай народнай рэспублікі 30 50 гадоў александру лукашэнку тры кіраўнікі трох беларускіх дзяржаў якія калі б і жылі ў адзін час ды ў адным месцы наўрад ці маглі б сабрацца за адным сталом краіна ў іх была адна а дзяржавы зусім розныя 10 жніўня споўніцца 75 гадоў паэту алесю ставеру яго самога даўно няма сярод жывых ягонае імя патроху сціраецца з энцыкляпедыяў а вершы з анталёгіў аднак застаюцца ягоныя песні жураўлі на палесе ляцяць беларусачка. 28 жніўня мы адзначым 75ю гадавіну так званага дня калектывізацыі. Тады за адзін дзень быў рашуча зломлены хрыбет традыцыйнай беларускай сельскай гаспадарцы. За адзін дзень было створана амаль паўтары сотні калгасаў. Вы слухаеце радыё свабода юбілейныя даты новага 2004 году мы разглядаем у перадачы вострая брама. Мы не можам перадвызначыць будучыню, але можам прынамсі даць ёй імя героя. І нарэшце апошні летні юбілей. 30 жніўня споўніцца 200 гадоў Александру Хоцьку шмат чым ён падобны да антона адынца пра якога гаварылася раней да таго ж і былі яны абодва філарэтамі і паэтамі улюбёнымі ў свой край александр хоцька нарадзіўся ў 1804 годзе ў крывічах вялейскага павету на лета ў верасні мы адзначым 75гадовыя юбілеі 10 кампазітара яўгена хлебава і 15 мастака арлена кашкурэвіча у 29 верасня споўніцца 100 гадоў кінарэжысэру льву голубу родам ён з днепрапятроўску вучыўся ў москве а ўсё жыццё працаваў на беларусь фільме зняў ці не самыя вядомыя ды знакавыя беларускія фільмы савецкага часу анюціна дарога паланеса гінскага дзяўчынка шукае бацьку У кастрычніку 10 дня будзе 75 гадоў марату казею юнаму партызану А 16 кастрычніка споўніцца 150 гадоў з дня нараджэння Оскара Уайльда, ангельскага пісьменніка ірляндскае паходжанне. Завершыцца наступны год юбілеем, які нібы падводзіць рысу сённяшнім згадкам пра сталінскія часы і рэпрэсіі. 21 снежня споўніцца 125 гадоў самому іосіфу Сталіну. Праўда, юбілейны каляндар 2004 году не дасць нам скончыць на гэткай нясветлай ноце. Мы згадаем яшчэ адну ахвяру сталінскіх расстрэлаў, таленавітага беларускага паэта Алеся Дудара, чыё стагоддзя прыпадае на 24 снежня. Дудар справядліва лічыўся фаварытам маладой беларускай паэзіі, але 37 -го году не перажыў. Арыштавалі яго за верш пасеклі наш край, з кожнага радка якога чуваць праўду, сугучную і нашаму сённяшняму дню. Таму я наважваюся прывесці гэты твор цалкам і скончыць ім сённяшнюю перадачу, пакідаючы вас сам насам з алесем дударом і думкамі пра наступны 2004 год. пасеклі наш край пополам, каб панскай вытаргавацца ласкі. Вось гэта вам, а гэта нам. Няма сумлення ў душах рабскіх. І цягнем мы на новы строй старую песню чужую. Цыгане шумнаю толпой па бесарабіі качуюць. За ўсходнім дэспатам царком мы бегаем на задніх лапах. Нью-йорку грозім кулаком і чымберле налаем трапна. Засыплем шапкамі яго. Ура, ура, потопім у в соплях. А нас тым часам з года ў год тут прадаюцца ў раздроб і оптам. Мы не шкадуем мазалёў, мы за чужых праклёны роем, але без торгу і без слоў, мы аддаем сваіх герояў. Не смеем нават гаварыць і думаць без крамлёўскай візы, без нас усё робяць махляры ды міжнародныя падлізы. Распаўся б камень ад жальбы, калі б ён знаў, як торг над намі вядуць маскоўскія рабы з вялікапольскімі панамі. О ганьба, ганьба, У нашы дні такі разлом туга такая і баюць байкі баюны северо-западнага края. Плюють на сонце і на день. О, дух наш вольний, де ти, де ти? Їм мурав'ївські бгальштуку вздіць нащадкам мурав'ївським гетим. Але ще глушиться кров. Гарить душа, і час настане, Калі з-за поля, з-за баров По білоруску сонце гляне. Тады мы ў шэрагах сваіх, быць можа, шмат каго не ўбачым, стукую ў сэрцы, вспомнім іх, але ніколі не заплачам адзін чырвоны зацвіце і мы гукнем яму дабры дзень і са шчытом ці на шчыце украіну нашу зноў мы прыйдзем. Thank you.